ต่อไป สวดหน้า 196 อาทิตะปริยายสุตัง เอวเมสุตัง เอกังสมยังภะควาขยายยังวิหารติขยายสิเสสัจิงพิกุสหัสเสนตรัตรโคภะควาพิกุอามันเตสิสัพพังพิกเวอาทิตตังกินจะพิกเวสัพพังอาท ทิตตังจากขุมพิกเวอาทิตตังรูปอาทิตตาจากขุวิญญาณังอาทิตตังจากขุสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทางจากขุสัมผัสสปัจจยอุปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขัง วาอโทขมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาตัวสกินาโมหะกินาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนโสเกอิปริเทเวหิทุเคหิทุมนาเสหิอุ ปายาเสหิอาทิตตันติวัทามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตตัวยามปิทางโสตสัมผัสสปัญจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวา ทุกขังวะอทุกขมสุขังวะตัมปิอาทิตตัง เตนะอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสักกินาโมหะกินาอาทิตตัง ชาติยาจรามรเนนสโสเกหิปริเตเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุ ปายาเสหิอาทิตตันติวัทามิคานังอาทิตตังทันตาอาทิตตาคานวิญญาณังอาทิตังคานสัมผัสโสอาทิตตัวยามปิทางคานสัมผัสสปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขัง งวาอตวกรรมสุขังวาตามปิอาทิตตังเกณอาทิตตังอาทิตตังราคักขินาโทสักขินาโมหักขินาอาทิตตังชาติญาชลามรเีนโสเกหิปริเทเวหิตุเคหิตมนาเสหิอุปายาเสหิ อาทิตตานติวตามิชิวหาอาทิตตานัสาอาทิตตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมผัสโสอาทิตตัวยามปิทานชิวหาสัมผัสสปัจจยาอุปปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขม มาสุขังวาตังปิอาทิตตังเพนะอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสักขินาโมหะกินาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิโตเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติ วทามิกายโยอาทิตตัวโพธาพานอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายสัมผัสโสอาทิตตัวยามปิทางกายสัมผัสสปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมสุขังวาตัมป ปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเทหิททนมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏฐามิมโนอาทิ ิตโวธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตตตยามปิทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกณอาทิตตัง อาทิตตังราคะกินาโทสามกินาโมหะกินาอาทิตตังชาติยานรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิโทเคหิโทมนานเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏฐานิเอ วังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวโกจักขุสมิงปินิพินตติรูเปสุปินิพินตติจักขุวิญญาเนปินิพินตติจักขุสัมผัสเสปินิพินตติยามปิทางจักขุสัมผัสสปัจจยาอุปัจจติเวทยิ ตังสุขังวาทุขังวาอัตุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพินตติโสตัสมิงปินิพินตติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทังโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัจ ติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพินตติคานัสมิงปินิพินตติคันเตสุปินิพินตติคานวิญญาณเนปินิพินตติคานสัมผัสเสปินิพินตติยามปิทางคานสัมผัสสปัจเจยาอุ ปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสเมงปินิพินตติชิวหายปินิพินตติระเสสุปินิพินตติชิวหาวิญญาณเนปินิพินตติชิวหาสัมผัสเสปินิพินตติยัมปิทังชิวหาสัมผัสสปัจ จจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพินตติกายสมิงปินิพินตติโพนทัพเปสุปินิพินตติกายวิญญาณเนปินิพินตติกายสัมผัสเสปินิพินตติยามปิทังกายสั มปัสปัจจยาอุปปัจติเวทยิตังสุขังวานทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพินตติมนัสมิงปินิพินตติธรรมเมสุปินิพินตติมโนวิญญาณเนปินิพินตติมโนสัมผัสเสปินิพินตติยามปิทางมโน นสัมปัสปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมสุขังวาตัสมิงปินิพินตตินิพินทางวิราชติวิรานคาวิมุตจติวิมุตตัสมิงวิมุตตมิติยานางโหติขีนาชาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกร ณียังนาปรังอิทัตตายติปจานาติติอิธรรมโวจะพภควะอัตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจะปนวัยยากรณัสมิงพันยมาเนตัสภิกขุสหัสสัสอนุปาทายอาสเวหิจิตา นิวิมุตติงสุติ